Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz birodarlar, bugungi o'tadigan darsimiz vaqtni muhimligi haqida o'tamiz. va bu vaqt bilingki Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni yaratgan va Alloh taolo hammamizga ajalimizni ma'lum bir vaqtga Alloh taolo belgilagan. Ya'ni mana bu dunyoda biz abadiy qolmaymiz. Alloh taolo vaqtinchaga olib kelgan va mana shu vaqtlardan biz foydalanishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhisolam aytganlaridaqa kishilarda ikkita ne'mat borki, insonlar qadriga yetmayotgan dedilar. Birinchisi bu sihat dedilar, ikkinchisi bo'sh vaqt dedilar. Xo'p, mana shu vaqtda foydalanishida bizlarga ibrat bo'lgan sarafdagi ulamolar, olimlarni hayotidan ba'zi bir lavhalarni keltiramizki, ya'ni ularni huzurida vaqtga qanchalik e'tibor bo'lgan. Ya'ni ular bu vaqtdan, Alloh bergan vaqtdan qanchalik ular foydalangan. Mana biz qo'limizdagi qiymat Qiymatu zaman indal ulama, ya'ni ulamolarning nazdida zamonning qiymati degan kitobdan men sizlarga ba'zi bir iqtiboslar keltirib o'qib beraman. Toyinki biz mana shu vaqtlarimizni, ya'ni ulardan ibrat olaylikki, biz ham ularga o'xshab, ya'ni hayotimizni behuda o'tkazmasdan, balki mana bu hayotimizdan yaxshi foydalanib qolishlikka bir dalda bo'ladigan umidda mana shu ulamolarda bir ba'zi bir hayotlarni lavhalar keltiramiz. Ularning so'zlaridan va fe'llaridan. Imom Shofi'i rahimahulloh aytadi: "Men dedi sufiylar bilan tortishib ular bilan munoqasha qilib deydi, ikkita foyda oldim deydi. Ikkita foydali gap oldim deydi. O'zi ular bilan bahs qilib buni ko'p foyda olmaganman deydi. O'zi foydasi yo'q. Ko'p falsafaga berilgan bo'ladi sofiylar. Ko'p e'tiqodlari buzuq bo'ladi sofiylar. Lekin deydi men ulardan ikkita foyda oldim deyapti. Ikkita foydali gap oldim deydi. Birinchisi deydi, ular aytdilarki, al-vaqtu sayfun fa illam taqta'uhu qata'aka. Vaqt bu qilishdir dedilar. Agar sen uni kesmasang, seni kesadi. Xuddiki bir dushmaningiz bilan qilich bilan jangga chiqasiz, siz uni urmaydigan bo'lsangiz, qilichingiz bilan sizni uradi. Va yana aytdilarki, va nafsuka inshaghaltaha bil haqqi, agar nafsingni haq bilan mashg'ul qilsang, haq bilan mashg'ul bo'ladi. Agar sen haq bilan mashg'ul qilmaydigan bo'lsang, va illa shaghalatga bil batil. Sen nima qilasan? Shag'altaki bil batil. Sen o'zingni nafsing seni botil bilan mashg'ul qiladi. haq bilan mashg'ul qilmasang, albatta botil mashg'ul bo'lasan. Haqda gapirmasang, albatta nohaqda gapirasan. Haq bilan mashg'ul bo'lmasang, albatta nohaq ishlar bilan mashg'ul bo'lasan. Kamida bekor, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lasan. deb aytgan ekan. Mana shu ikkita narsani ulardan foyda oldim degan ekan. Va yana Omir ibn Abdul Qays bu kishi tobiinlardan, ya'ni zohid tobiinlardan bittasi hisoblanadi. Ulamolardan ham bo'lgan bu kishi. Bu kishi aytadi, Omir ibn Abdul Qaysga mana bu kishiga bir kishi aytdiki, "Kallimni" dedi. "Keling gaplashaylik" dedi. Bir o'tiraylik, bir suhbatlashib o'tiraylik degan bu kishi aytgan ekanki, "Amsiki shams" degan ekan. Quyoshni ushlab qo'y degan ekan. Ya'ni quyoshni to'xtatib qo'y, kelmasa bilan gaplashib o'tiraman degan ekan. Ya'ni u bekorchi vaqtimi yo'q, kun o'tyapti degan ekan. Allohni zikrisiz, Allohni Qur'onini o'qimasdan, bir ibodat qilmasdan men behuda gaplashib o'tira olmayman degan ekan. Quyosh to'xtatib qo'ysang, mayli gaplashamiz degan ekan. Xo'p, yana Mana sahobiy ikromlardan ulug' sahobiy Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bu kishi aytadi. Ma nadimtu ala shay'in nadmi ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Men dedi eng qattiq nadomat qiladigan narsam, qattiq o'kinadigan narsam deyapti. Bir kuniki mendan bir kun o'tib ketsa-ki, quyosh ertalab kun bo'lib, mana kun chiqib, quyosh botsa-yu dedi, u kunda meni ajalim ozaysa-yu, ajalimdan bir kunim o'tsa-yu, umrim yanada qisqarishni boshladi. Bir kunga qisqarsa-yu, amalim ziyoda bo'lmagan bo'lsa. Ya'ni bir kunim bekorga ketib qolgan bo'lsa, bundan ko'ra men ko'proq hech bir narsaga nadomat qilmayman, deyapti. Eng qattiq o'kinadigan narsam kunim bekor o'tganligi, deyapti bu kishi. Xo'p, yana mana xalifa musulmonlar xalifasi Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh. Bu kishi aytgan ekanki, innal layla wan nahara ya'malani fika. Albatta kecha bilan kunduz sen haqidagi sen haqingdagi ishni qilyapti ular. Ya'ni ularning vazifasi seni ustingda o'tishlik kerak edi. Ular seni haqingdagi fe'lni qilyapti, o'zlarining vazifalarini bajaryapti. Faf'al fihi sen ham ulardagi vazifangni bajar degan ekan. Kechasi kunduzi qilish kerak bo'lgan ishlaringni qilgan. Ular o'zining ishlarini qilyapti sen haqingdagi degan ekan. Hasan Basri rahimahulloh aytgan ekanki, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Ey odam farzandi, sen o'zing kunlarsan degan ekan. Sen ayyomlarsan, kunsan. Fa iza zahaba yawmun. Bilginki, agar bir kun o'tadigan bo'lsa, seni ham ba'zi qisming kamayapti, ketyapti, bilgin degan ekan. Sen kunsan. Aytaylik, bir 100 kun bo'lsa, bir kun o'tdi 99 kun qoldi. U degani endi sen 99ing qoldi degani. seni kamayyapti kuni o'tgan sari sen tugayapsan deyapti sen kunsan o'zing deb aytgan ekan hasan al basriy shuning uchun sen qadrga yetgin vaqtingni degan ekan Xolil Xalil ibn Ahmad degan mana bu kishi 100 hijriy sanada tug'ilib 170-yilda vafot etgan, ya'ni tobiinlarda, ya'ni ulamolardan bu kishi aytgan ekanki, asqalu saati alayya sa'atun akulu fiha. Menga eng og'ir soat, eng menga musibatli qiyin vaqt Bu ovqat yeydigan paytim degan ekan. Chunki ana shu vaqtda men ilm ololmay qolaman degan ekan. Ana shu vaqtda men sol amal qilolmay qolaman. Shu men uchun eng og'ir vaqt degan ekan. Imomi Abu Yusuf bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shogirdi. Va bu kishining ilmga bo'lgan himmati. Bu kishi shunchalar ilmga qattiq qiziqar deganki, shunchalar qattiq lozim tutgan ekanki, ba'zi rivoyatlarda Imom Azamda Abu Hanifan darsini 27 yil lozim tutgan ekan u kishini. 27 yil ayrilmagan ekan. Va darsdan hech bir narsani ustun qo'ymasdi dedi. Shunchalik darsga qattiq e'tibor berdi dedi. Hattoki bir kuni dedi, bu kishini o'g'li vafot etib qoldi dedi. O'g'li vafot etgan vaqt kuni darsdan boradi dedi Abu Hanifani. Shunda o'g'lini ko'zlarini siladida, peshonasidan o'pdi o'g'lini. O'g'lim dedi, Alloh seni rahmatiga olsin, men senga dafn qilganim ham, janoza o'qiganim ham vaqtim yo'q, darsga kech qolaman dedi. Men darsimdan qolishdi, men unga unga men nima qila olmayman dedi-da, o'zini deyapti boshqa ashoblariga, sheriklariga tayinladi. Buni shuni dafn qilib jarosini qo'yla deb yig'lab, o'g'lini silab chiqib ketdi darsga deyapti. Mashallohda qarang, shunchalar ilmga bular haris bo'lgan bular. Mana shuning uchun bular yetuk bir ulamolar bo'lgan. Har bir inson o'zini sohasini inson fidoilik qilmasa, qurbonlik qilmasa bir narsaga yetisha olmas ekanda. Bular bekorga mana shunday ulamolar bo'lib qolmaganda bular. Ya'ni bizga mana hozirgacha bularni kitoblaridan, fatvolaridan hammamiz foydalanamiz. ho'p mana bu Abu Yusuf, bu kishi hattoki vafot etayotgan vaqtlarida ham hattoki fiqhiy masala haqida gaplashgan ekanda. Men bu kishini shogird Ibrohim aytadi Ibn Jarroh Men dedi, u kishi o'lim to'shagida yotibdi dedi Abu Yusuf. Huzurlarga kirdim dedi. O'lim to'shagida yotibdi, kirsam dedi, men behush ekan dedi, o'zi hushdan ketib qolibdi dedi. Qattiq og'riqdan. O'zi keldida dedi, "Ey Ibrohim, boy bu bir masala haqida nima deysiz dedi. Ikkalasi gaplashayotgan bir fiqhiy masalani aytibdi da shu masala haqida qanaqa fikrdasiz dedi. Deganda men aytdimki dedi, shu vaqtda, u siz o'lim teshagida bo'lsa, shu vaqtda gaplashamizmi desam dedi, "Ke gaplashaveringlar deyapti. Bizdan keyingi bu sadaqa joriy bo'lib qoladi. Bir foydalanuvchilar foydalanib qoladi. Ilm haqida gaplashib qolishimiz kerak, deb aytdi dedi. Va Imom Abu Yusuf aytdiki, "Biz sizga savol" dedi. Ya'ni haj vaqtida deyapti, haj vaqtida jamoatga tosh otayotgan vaqtda deyapti, yurgan holatda otgan afzalmi yoki ulovga mingashgan holatda afzalmi dedi. Deganda men aytdimki dedi, mingashgan holatda dedim dedi. Xato aytdingiz dedi dedi. Ha bo'lmasa yurgan holatda afzalsam, unda ham xato aytdingiz dedi dedi. Ha o'zingiz ayting, Alloh sizdan rozi bo'lgur desam dedi. Agar kishi duo qiladigan o'rinda bo'ladigan bo'lsa dedi, duo qiladigan o'rinda bo'lsa, unda dedi u turgan holatda yurgan holatda dedi ochishligi afzal dedi. Agar endi u dedi duo qilmaydigan o'rinda bo'lsa, urovda ketgan holatda qiyani afzal dedi. <clears throat> urovda ketgan holatda otib ketaveradi dedi. Va dedi shu gapni aytgan dedi, men u kishi bilan hayrlashib, Shunday chiqib ketayotgandim dedi, eshik tagiga borganimda bir qichqir ovozni eshitdim. Orqaga qarasam, u kishi jon berdi dedi. Jon taslim qildi dedi. Ya'ni jon taslim qilishdan oldin ham bir fiqhiy masalaga to'xtalib ketyapti qani endi. inshaalloh. qanchalar bularni Alloh uchun himmatlari katta bo'lganda valillahi darruka deb qo'yadi Alloh uchun qanday ham seni himmating katta deydi arablarda shunday bir she'r bor <coughs> Xo'p, mana yana tarixdagi ulamolardan Muhammad ibn Salom Imom Buxoriyda shayxi bo'lgan ekan. Bu kishi ham o'zini shayxidan bir kun hadislarni yozib olayotgan vaqtda siyohatga olib qoldi. Tuyab qolgan ekanda shunday o'zini yo'qotganda apil tapil, ya'ni darsdan kech qolib qolmaydi, ya'ni ko'chaga chiqib tezda xitob qilgan ekanki, ya'ni she'rlarga aytgan ekan, tez odamlarga aytinglar, 1 dinor, u paytda katta pul bo'lganda endi. 1 dinorga bitta qalam degan ekanda. 1 dinorga bir qalam olaman degan ekan. E, Bizi davrimizda esa dollarga pichasizda, hozir kichkina arzimagan qalamdi. Desa birdaniga hamma odamlar unga qalam kelgan <laughs> ekan, pul katta pulda aytgan ekanda. Keyin olib yozgan ekan qolgan emasini. Ya'ni qiymat pulda aytganligi kech qolib qolmaydi deganda odamlar tezroq kelsin degan. Arzon pulda aytsa kelmay qolishi mumkin-da. Mana Ubayd ibn Ya'ish, bu kishi Imom Buxoriy va Muslimning shayxi ekan. Bu kishi aytadi, men deydi, hadis ilmi bilan mashhur bo'lib hadis ilmini yozardim, olardim, berardim dedi. Hattoki dedi 30 sana deyapti, 30 yilmi hadis yozdim dedi. 30 yilgacha o'zimni qo'lim bilan men kechki ovqat yemadim deyapti. Meni singlim yedirib turardi deyapti. Men yozardim, singlim yedirib turardi deyapti. Qani Alloh akbar. Biz kalalarimizga sig'dira olmaymiz mana bu narsalarni. O'zi qo'li bilan yemagan ekan. Mana Imom Sa'lab bu kishi nahviy olim bo'lgan. Bu kishini agar bir chaqiriqqa chaqirsa, musulmonlar bir da'vat qiladigan bo'lsa, endi ijobat qilish kerak-ku. Bu kishi bitta shart qo'yar ekan. Mayli 100 ga boraman mehmonlikka, faqat albatta kitob o'qiyman der ekan. Men kitob o'qib olishimga imkon berasizlar ekan. Shunga rozi bo'lsangiz, men boraman der ekan. Hatto bu kishi deydi, ko'chalarda o'qib yurar ekan, ko'chada bir kun o'qib ketayotgan vaqtda e, kitobga qattiq berilib ketgan nahvoga ko'chada ot deb borgan ekan keyin chuqurlikka tushib jarohatlagan ekan shu sababli keyin ertasi kuni vafot etgan ekan mana imom muslim hattoki imom muslimga bitta savol berilganda hadis haqida shunday haligi berilib ketgan ekanki xurmolardan yeb yeb yeb yeb haligi hayoli ketib yeb bo'kib vafot etgan ekan o'shanda <laughs> allohu akbar shunchalar ilmga berilishib ketganda mana yana mufassirlarning shayxi, olim, faqih, e, tarixdan nodir olimlardan biri Ibn Jarir, mashhur Ibn Jarir. Bu kishi mana tafsir kitobini yozganlar, e, Ibn Jarir o'zini ashablariga aytdiki, shogirdlariga aytdiki, Qur'onni tafsiriga dedi, sizlarda qiziqish bormi dedi. Deganda ha deyishdi. Işte. tafsir yozdingmi dedilar. Ha, yozing. Qancha yozasiz dedi ustoz deb so'rashganda u kishi aytdiki, 30 ming varaq sharh yozaman dedi. 30 ming bet yozaman bora dedi. Degan shaklar aytdiki, "Yo ustoz, dedi bunga umr yetmay qoladi" dedi. "Sal qisqartirib yozing" deganda, "Bo'ti bo'lmasam lekin 3000 varaq qilib yozgan ekan sharhda. 3000 varaq yozgan ekan." Xo'p, keyin <clears throat> bu kishi yana aytdiki, "Sizlarda dedi, Odam alayhisolamdan boshlab bugungi kunimizgacha bo'lgan tarixda ham yozib beraman sizlarga" dedi. ha yozing dedi. Shunga qiziq qancha yozasiz faqat dedi. Ustoz deyshganda bu kishi aytdiki, 30 ming varaq yozaman ham dedi. Deganda bular aytdiki, "Yo, bunga umr yetmaydi" dedi. Qanday bu kitob kirish deganda achchig'i chiqib ketdi. Ikkinchi marta shuna dedinglar-a dedi. Sizlar dedi qancha ham himmatingiz past bo'lib ketibdi bilingga dedi. <laughs> shu 30 ming olamaganiga ular tanqid qilyapti. Biz 3 ming varadi ham o'qolamizmi hozirgilar qarangda. Sizlar dedi shunaqa ham ilmga beparvo ketdinglar. Sizlar ey hayp sizlarga sizlardan oldingilar ilmga harisdi deb shunday ular koyib-koyib 3 ming 3 ming varag'izga keyin. <laughs> sizlar ilmga shunchalik betorib ketaveradiki bo'pti deb qisqartirib uchib yuboramiz yozgan ekan jami bu kishi ibn jarir yozgan kitob 358 ming varaq ekan hamma kitoblarni jamlasa 358 ming varaq kitob yozgan ekan bu kishi hayoti davomida abu nuaym ana asfahoniy degan mana olim odam o'tgan bu kishi hatto deydi doim qur'on bilan Qur'on tilovat bilan, ilmlar bilan, ilm berish, ilm olish bilan mashg'ul bo'lardi deydi. Shogirdlardan ilm olish, ilmda bergan darslarni qabul qilishik. hatto shunchalik vaqt yetmagandan ko'chada ketardi deyapti. U kishiga biz Qur'on o'qib ketardi deyapti shogirdlarda. U kishiga Qur'on o'qib ketilardi. Ko'chada eshitib, ko'chada eshitib ketardi deydi, vaqti yo'ligina deydi. Fuzal ibn Iyoz aytadiki, men deydi, shunday kishilarda bilamanki deyapti, bir jumadan keyingi jumagacha dunyoviy so'zlarini qo'l bilan sanasa bo'ladigan insonlar bilaman deyapti. Ya'ni shunchalik kam gapirar. Faqat ular zikr, Qur'on ibodat bilan ular mashg'ul bo'lardi deyapti. Davud Toyi aytadiki, u kishi og'ziga shu parchalangan parchalangan uvoq, non uvoq bo'ladi-yu, shuni og'ziga solib, dars qilar ekan, og'ziga solib, keyin aytar ekanki, aytgan ekanki, bir kun Shu degan ekan, nonni chaynab yeb, nonni sindirib, butun nonni yeb o'tirish bilan bu tayyor bo'lgan nonni yeyish orasida 50 ta to'qsa bo'ladi degan ekan. U nonni butun yeb, u men unga umr o'tkazib men uni shim bilan maydasini yeb olaman, qilaman, dars qilaman degan ekanda bu kishi. Inshaalloh. Naqadar bo'lardi vaqtga e'tiborni qarangda. <clears throat> Mana Usmon Baqroniy aytadiki, Baqloviy degan kishi, "Inni vaqtal iftori uhissu bi ruhi ka'annaha takhruj." iftor vaqtida deyapti. O'zi roza, nafr roza ham tutarkan bu kishi, yana shu iftor vaqtida og'zim ochgan vaqtda xuddi ruhim chiqib ketayotganda his qilaman deyapti. Chunki mana shu vaqtda men dars qila olmayman deyapti. <laughs> shu iftor vaqtiga qizg'anar ekan bu odam. Allohu akbar. Mana salaflardan ba'zilari ashablariga, sheriklariga, shogirdlariga aytar ekanki, dars tugagandan keyin iza xarajtu min indi meni huzurimdan chiqib ketayotgan vaqtinglarda tafarraqu ko'chada alohida alohida ketinglar der ekan. Chunki la'alla yaqra al Qur'on alohida ketadigan bo'lsa, sizlardan bittalar yo'lda Qur'on o'qib ketadi, kimdir bir darsni zikr qilib ketadi degan ekan, Alloh eslab ketadi. Agar va majtama'tum billa ketadigan bo'lsanglar, tahaddathum gaplashib ketasizlar degan ekan. Gaplashsanglar g'iybatga o'tishinglar boshqa narsa yoki mumkin, lag'v narsaga mumkin, shuning uchun alohida alohida ketinglar deb aytar ekan ba'zi salaflar. U yana mana buyuk olimlardan Ibnul Javzi. Bu kishi 340 dan ko'p kitob yozgan. bir kunda 4 tadan daftar yozar degan bu kishi. Hatto ba'zi kitoblari 20 mujallat bo'lgan, 20 jildli kitoblar yozgan bu odam. Bu kishi shunday vasiyat qoldirgan ekanki, men vafot etadigan bo'lsam, shu qalamlarini qalam tarashi chiqaradi-yu, qalamdan chiqqan nimalar bo'ladi, kichkina-kichkina cho'pchalar chiqadi-yu, qalamdan chiqqan chiqindiqlar bo'ladi-yu. Shu bilan degan ekan, meni suvim shuni isitib meni g'usl qilinglar degan ekan. Shu bilan meni g'usl qilinglar degan ekanda. De. shu bu kishidan keyin o'shanaqa qilishganda o'sha kishini qalamidan chiqqan nimalar suvni qaynatib yana shunchasi oshib qolgan ekan. Shunchalik ko'p qalam ekanda bu kishi. Ibn Sakina degan yana bir olim kishi o'tgan ekan. Bu kishi shunchalar vaqtga e'tibor berarkan, shogirdlarga dars boshlayotgan vaqtda kirib assalomu alaykum deydi-yu shogirdlar. Desa, La tazidu der ekan. Bo'ldi, to'xtatinglar, shu yetar der ekan. Boshqa salom, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar yoqqa o'tmanglar, vaqtim yo'q desa dars boshlar ekan. <laughs> u shunchalik qizg'anar ekan vaqtini. Assalomu alaykum, xola hol so'ragan ekan ham hattoki urdi vaqti yo'q ekanda bu kishini. Ya'ni shunday bir tarixda olinayotgan ekan, hatto odamlar deyapti, shikoyat qilar ekan xalifaga bu ba'zi olimlardan. huzuriga kirsak bizga qarab ham qo'yib kitob yozadi, yozadi, e'tibor bermay qo'yadi bizga deb. Hatto shunday kunlar ekan saraflarga podshohlar kelib eshik tagidan qaytib ketar ekan. U podshohlarki biron eshigiga borsa hech kim qaytarmasdi deyapti u amirlarni. Lekin olim ba'zi olimlar huzuriga kelardi u kitobidan bo'shamagandan bugun Amirul Mo'minin men sizni buncha bugun qaytib ketib bugun yozib yotgandim hadisni deyapti, qaytib ketardi deyapti. Allohu akbar. Shayxul Islom Ibn Taymiya agar deyapti, hattoki shunchalar vaqtda tig'iz bo'lgan deydi, hatto hojatxonaga kirgan vaqtda aytar ekan shogirdlarga, o'qib turginlar ekan, kirib ketar ekan, eshitib turar ekan ichkarida. Allohu akbar. Bu shunchalik tig'izligidan-da bu narsalar. Mana Hofiz al munziriy degan kishi o'tgan, bu kishi madrasada mudarris bo'lgan ekanlar. bu kishini sherik aytadi, qo'shnisi aytadi, men bu kishi bilan madrasada 12 yil deydi, qo'shni bo'lib yashadim deydi, 12 yil. 12 yil deydi, biror marta chiroq o'chganini ko'rmadim deydi. Kechasi deydi shu har turganimda qarayman, u kishi yozayotgan bo'lardi deydi. Ilm yozayotgan bo'lardi yo shu dars bilan ilm bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lardi deydi. Hatto bir kun o'g'li muhaddis olim, o'g'li muhaddis deydi. Vafot etib qolganda deydi, shu madrasaning ichidan chiqmadi deydi. Madrasaning ichidan shunday deydi, madrasaning eshigini tagiga kuzatib qo'ydi. o'g'li bilan haylashib Allohga omonat, Alloh gunohlarini kechirsin, o'g'lim oxiratda ko'rishguncha dedi. Men dars ko'rishim kerak ichkari kirib ketdi dedi. Imom Navaviy rahimahulloh mana Riyoz solihin yozgan kishi. Bu kishi bir kunda deydi, bir mahal ovqat yer ekan. Bir mahal ovqat yer ekan, u ham deydi futon namozidan keyin yer ekan. Va hamda ertalabda saharli vaqtida suv ichar ekan. Suvli choy bo'lsa yoki suv bo'lsa ertalab ichar ekan. Bir mahal taomlanar ekan bu kishi. Nimaga endi bu oz taomlanasiz desa, kishi shu ko'p yeydigan bo'lsam, ko'p hojatxonaga boraman, shunga o'xshagan boshqa nimalari bo'ladi yoki bo'lsa ko'p yegandagi odam uyqusi meva chevalar yesa ham odam uyqusi kelib ketadi. Shu jihatdan deyapti, men ilmdan qolib qolaman deb karib ko'raman der ekan bu odam. Ko'p yesam ko'p hojatxonaga boraman deb turib, hatto ko'p yemaydigan olimlar bo'lgan ekan, qarang, subhanalloh. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi, Imom Navoviy 25 yil dedi, 25 yil dedi, qas qilib to'shay agar men bilmayman dedi. uxlash uchun alohida bir joy solib uxlaganimni bilmayman. Shu men majburlikdan uxlaganman degan. Shu chidamay qolganda yotib dam olar ekan, yana davom etar ekan. Imom Buxoriy rahimahulloh kecha dars boshlar ekan, uni shaklar aytadi, kechalasi futon namozidan bondotgacha 25 martagacha o'rnidan turardi deydi. Sahih Buxoriyga deyapti, har kuni deyapti, 200 tadan hadisni qo'shgan deyapti bu kishi. 200 tadan hadisni qo'shar ekan. Kunduz hadis terib yurar ekan, shuni yozar ekan kechalari ikki yuz hadis qo'shar ekan endi biz ulardagi barakatni qarangda bizni solishtirib ko'raylikda bizni qo'limizga ikki yuz hadisni bersa bitta daftardan bitta daftarga ko'chirguncha o'lgimizmikin bir kunda lekin ular kunduzi bilan tergan ham kechasi bilan shu yozgan hamda mana alloh subhana taolo hammamizga shu vaqtlarimizni qadriga yetishlikni muyassar qilsin siz bilan biz ham masalan yaxshi tadabbur qilsak uyatarli holatda bularda hayotiga biz o'zimiz hayotimizni soldirsak tamomiy hayotimiz lag'vladi o'tib ketyapti-da. Va sallallohu ala rasulina Muhammadi va ala alihi va sahbihi vasallam. www.sodiqlar.info